zaila da eh, pribatutik publikora pasatzea eta hori behar den bezala eh, egiteko, ba, denbora hartu behar da, eh, langileak entzun behar dira, ulertu behar dira, eta ba, mm, neor ez da galtzailea sentitu behar. Eta hori, uh, arazo hori uh, sortu zen, bai lab sindikatuak angolangileak defendatzen digu, eh, angolangileak antolatuak baitira uh, honekin, delegatuak badira eta abar uh, labeko kideak direnak. Eta um, beraz, baziren beldur asko, normala den bezala, jakin behar da angolangileak zutela ezer uh, erabaki proiektu hortan, hospitala eta hori da proiektu honekin, eta ango, uh, eh, ango elkarteak onartu du, beraz, horrekin eh, beldur asko egon dira, ba, gauza batzuk argitu behar ziren, eta zuzen du, eta denbora eman langileai ere, ba, mm, nahi duten erabakia ba, elementu guziekin uh, ukanez. Beraz, hori da, galtzailea ez dugu, ez dugu esango, baina ba, mm, dena ongi ulertua izateko eta diakinez olako proiektu bat ez dela simple martxan jartzeko mm. beraz uh, transparentea ere izan behar zen eh, haientzat. Uh, Ara, behaz, eh, zehazkiago erraiteko, zertan uh, dituzte, zituzten edo dituzte beldurak langile horiek lotu da kontratuen moduari, hilabete sariri? Bo, gehiago uh, lan kontratuari. Azteko, uh, eh, badakigu, uh, ba, mm, pribatuko ba, legeak eta abar, direla bat berdin publikoan. Beraz, hori dena esplikatu, esplikatu behar zen, eta gehiago ziren ba, kontratu entzat eta abar. Uh, behar da, publikoa bihurtu dela gaur, lehen eguna da, beraz, hori ere sinikatuak ba, txalokatzen du, berri hona da zerbitzua Eh, zerbitzu uh, publikoa etortzea uh, ba, Ipar Euskal Herriko barne kaldera. Ola, ola ikusi berda da ere bai, baina ez, eh, ez edo zein baldintzetan. Eta hori, sinikatu gisa, segurtatu behar ginen uh, uh, langilei. Egia da, uh, lan kontratuak biziki uh, berant iritsi direla, lehenak joan den uh, eh, ostilalean eh, beraz eh, gaurko, gaur erabaki hartzeko, eta hori ez genuen onargarria atxematen. Uh, langileak, arere, uh, langileen zat, uh, aldaketa handi bat izanen da, hien bizi profesionalean, baita ere pertsonalean, eta ba, egun batzuk hartu behar dira, uh, gure doaien erabakiak hartzeko uh, modu modu lasaian. Beraz, egia da, eh, atzo negoziaketan egon garela, badakigu ere COVID-a pasa, pasa dela nartean eta gauzak aldatu dituela eta nortu dugu eh, negoziatzea egun batzuk gehiago Bai haien eh, kontratuak uh, berreskuratzeko alde batetik, um, ehm, akatsik gabe eh, eta abar, eta baita ere uh, ba argitu ditugu pundu ezberdinak, preabisuari buruz adibidez, edo abian diren langileentzak, oporrei buruz eta abar. Beraz, hor orain langile guziak, elementu guztiak dituzte eskutan haien erabakiak modu lasaian hartzeko. Beraz, orai barakite susen gelditzen uh, direnek, zer kontratu molde pian eh, izanen eh, diren? Bai bai, hori da hori da, horrein haien, uh, kontratuak eskutan dituzte, normalean uh, eh, akatsik gabe, eta uh, lortu dugu, beraz, amar egun gehiago ukaitea haien erabakia hartzeko. Naiz eta gaurtik goiti, uh, Luro Fundazioa eta beste bi biza arretxeak tokieder eta adindunan egoitak, publikoan izan uh, gaurtik goiti, ba, badute uh, arnaz hartze bat amar egunekoa haien erabakia hartzeko, eta haien kontratua eskutan uh, eh, ukanez. Azkenean, eh, kritikatzen duguna eh, sinikatu bezala da um, egin manera. gauzak azken momentuan, gauzak ez ziren bat argi, eta bar, guk eskatzen duguna eta langileek eskatzen dutena ere, ez galtzailea senditzeko, elementu guziak ukaitea, eta baita ere denbora ukaitea. Eta hori lortu dugu, lortu dugu atzo.